Otsailak emezortzi gaur aste azkena da eta uberrion albistegia duzue berrio zari irratiaren albiste emankizuna ze titularrarekin erekiko dugu gaurko albistegia, Xabi. Bai, garasi urtarrileko datuen arabera berrogei berro zartar gehiago langabezian ditugu. Urtarrilean langabezita sa euneko lau igozen gure herrian, honekin estatu mailako enplegurako zerbitzuaren datuak kontuan harturik, mila berrogei berrio zartar dira langabezian daudenak, lare untalaro eta laugizon eta boste berroita sei emakume, gehien zigortutako adintartea, hogeita bost eta berrogeita lau urte bitartekoa dela. Gure herriko egoera, iruñerriko egoera orokorrarekin alderatuz, sentsibleki aukerragoa da, 2000 amabigarren urtetik langabezitasa gaur egungo maian, mantendu da gura bera askore gabe. Gaztegune berriari buruzko galdetegiaren emaitzen aurkezpena. Gaztegune berriari buruz egindako galdetegiaren emaitzak argitaratuko ditu berriozarko udalak bihar. Galdetegia utxailaren hasieran plazaratu zen, laster zabalduko den gaztegune berriaren funtzionamenduari buruz berriozarko gazteek dauzkaten iritziak ezagutu eta baloratzeko. Aurkezpen bilera bihar roste honarekin eginen da txaldeko bostetan kulturgunean. Horretan, Raul Maiz Maizagazteri arloko mai burua izanen da aurkezle. Inauteriei agur esan zioten atzo berriozartarrek. Oita mar bat pertsona bildu ziren atzo berriozarko herri zaharretik barna egindako puska biltzan txiki heldu eta zaharrak txistor, mistor, longaniza, pan, huevos, idineroko plakantaturik atez zate ziren elikagaiak bildu eta bildu. Azkenik berriozartarrek mai baten inguruan jan eta jan agurtu zituzten iauteriak beti ere urrengu urter arte noski. Nino Bravo gogoratuz kontzertua. Serafin Zubiri kantariak eta Berrio Zarko doinua musika bandak izango dira Nino Bravo gogoratzeko kontzertua eskainiko dutenak kontzerturako sarrerak salgai jarri diraia da udaleko kultur zerbitzuan edota bederatze lau zortzi hogeita marrama sei berrogeita masei telefonoan eskuratu daitezkela kontzertua hau amaseian uspatuko da. Eta muzertza zeitzeginez, irekiko dugu gaurko kirole atala Javier Alemanok, Soria Unlimited 2000 amabos txapelketa utxi behar izan baitu. Javier Alemanu berriozarko bizilagunak laugarren jaurdunaldia hasi aurretik utzei behar izan zion txapelketan parte hartzeari bost txakurretatik hiru bait zituen sulik lehiatzeko. Alemanoren erretiruarekin Carlos Javier Sánchez Madrildarrari txapeldun izateko bidea erraztu zaio guztira zazpi miuser izan dira erretiratu behar izan zirenak pena handia alegia. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain, garazi, zer dio gaurko iragarpenak? Zerua odeitzu egongo dela dio gaurko iragarpenak, tarteka oso odeitzu. Atxaldean odeitza txikituz duango da gauberako zerua partez odeitua geldituz. Ipar ekialdeko aizea ulbizi biliko da, atxaldean norabide aldakorrekoa geldituz, eta temperaturi da okionean xabi aldaketarik ez gaur gainera baliteke izotz txikia egitea. eta hau izan da guztia gaurko albistegiari da okionez informazio gehiago datu zen urduetan berriozar irratiaren sintonian FMko egun puntu zortzian edo urdu oro interneten eguzkiplaza.neten Música